бисмиллахи рахманир рахим нахмадуху ва нусалли аля расулихил карим ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху момын мұсылман туғандарым алла таала сіздер менен біздерді бұл жарық дүйнөгө жаратып мұсылман қылып жаратып қойғанына көп чексіз шүгірлер айтайлы егер де пенде бұл жарық дүйнөдө өзүнү ар түрдүү чоң жана кичине күнөөлөрдөн сактап такыба болуп бу дүйнөдөн өтө турган болсо аллах субханала таала кыяматта бейиштин төрүсүнөн насип кылат алла таала курани каримде зылзыла сүрөсүнүн акыркы эки аятында айтат فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى кайсы бир инсан бир чаңдын кыпынчалык салмақтағы жақшылықты қылса ал қияматта көрет. қайсы бір инсан егер чаңның салмағыншалық жамандық қылса аны да көрет. алла үшін чалық әділетті зат құран кәрімді аллах Субханау Таал айтады яғни мин күлі шиддатин ва зиқин ва балаин қайсы бір инсан алла Тааладан қорқып тақуачылық қылатырған болса алла тағала ал кеші үчүн Әрбір қатулықтан, Әрбір таршылықтан, Әрбір тарчылыктан бале афаттардан өзі чыга жол кылып береді. Әрбір бир бале афаттан алла таалам өзү сактайт анна Аллаха маал алладан корккула жана біліңіздер, албетте алла таала тақуа пенделер бірге болады кімде кім алла таалага тақуа болса алладан қорқып жаман ишти қылбаса, алла таалам ушул пенде менен бирге болот ваттакуллах аннакум илайхи тухшарун каримде алла таалам дагы бір аятта айтат алладан қорқып таква болғыла жана билгиле албетте сіздер алла таалага кайтуучусуңар эртең қиямат күнді, мақшар майданында тіріліп сұрақ бола тұрған күнге қайтасыңар дейді даған аллах субхана тағала құран кәрімде айтады уаттақуллах уаламу анналлаха бикулли шайин алим алладан қорқып тақуа болғыла әлбетте алла тағала әрбір нәрсені біліп тұрушы зат ла яхфа алайхи шай дейді жаратқанға бір дағын жашыруын нәрсе жоқ жана бір да жашыруын сыр жоқ алимун бидати судур алла Таала көкіректегі нәрселерді біліп тұрады қайсы пенде жүрегінде қандай қайғы мұңы бар махабаты бар қандай жүрегі қандай ахуалда тұрған болса алла тағала мұшыны біліп тұрушы зат алладан қорқып тақуа болғыла жана білгіле әлбетте аллаху субханаху таала эмне жасап жатканыңарды эмне иш кылып жатканыңарды көрүп турат жараткан аллаху субханаху тағала асман менен жерді бардық маклукаттарды өсімдік жануарларды канаттууларды қала берсе жердеги курт кумурскаларды жети кабат жердин астындагы караңгы түндө караңгы топурактын ичиндеги баардык кичинекей макулукаттарды аллах субхана тағалам көрүп турат я аллах субхана ма ma baqiya minar riba in Аллах момын мұсылмандарға қайырылып айтып отады. Ей иман келтірген пенделер, Алладан қорқып тақва болғыла. Жана сүтқордық сарқындыларын татпағыла. Егер сілер момын болсаңор дейді. Мұндайша айтқанда біреуге қарыз беріп, анын үстінен үстөк пайыз алып, оқат қылғаның таштағыла деп аллах субхана тағала құран кәрімде айтып отады бұл шариатта арам нәрсе болады майда сүресінде аллах субханала тағалам айтады алладан қорқып тақуа болғыла жана алла тағалаға тәуекел қылышат момын пенделер жүрегіне алла тағаланы қабыл қылып момын сыфатта жүрген пенделер аллаға тәуекел қылышат уәмән етәвәккәлу алаллахи фахуа хасбуху кімде кім алла тағалаға тәуекел қыла тұрған болса ал өзі жетішті болады уаттақуллах васмау уаллаху ла яхдил қаумал фасиқин алла тааладан қорқып таква болғыла жана ұққыла аллах субханаху ва таалам фасық бұзықучы қоғымды тура жолға баштабайды дейді ошоның үчүн биз аллаға таква болып аллах субханала тааламдын өкүмдөрүн угуп моюн суна турган болсок алла таала эки дүйнөбүздү бактылуу кылат ваттакуллах инналлаха гафурур рахим алладан корккула албетте алла таала кечиримдүү жана боорукер аллах субхана таала кур'ани каримде айтат я аюхаллазина амануттакуллах ва кулу каулан садида яъни каулан садикан юраду бихил вусул илал хак ей иман келтирген пенделер силер чындыкты гана сүйлөгүлө дейт чындык бул хакка жеткизе турган алла таалага жеткизе турган чындык сөздү гана сүйлөгүлө дейт عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال лаула инни ахауфу ан мина садақа ла акалтуху анас Аллаху тағала анху айтады күндердің бір күнінде пайғамбар Мухаммад саллаллаху алейхи уассалам жолда баратып бір дана курманын өрігін тауып алды дейді анан ошондо пайгамбарыбыз айтты дейт егер мен садака жегенден коркпогонумда мына ушул өрүктү жемек мен курма өрүгүн деди бұдан шықты бай адамдарға пайғамбардың балдарына пайғамбар заттарына садақадан тамақ жеш арам болады қала расулуллах саллаллаху алейхи уассалам силаху динукум әл уара мұхаммад алейхисалату асалам пайғамбарымыз айтты сілердің, диніңердің оңалышы тақуачылық менен болады деді абу бәкір сыдық разияллаху тағала анху айтады kunna nada'u sab'una baban minel halal mahafatan an naka fi babin minel haram. Biz 70 türdü tamaktı adaldan bolgon жегенге коркот элек арасында бир арам же күмөндүү тамак аралашып калбасын деп коркчубуз дейт жаа ражулун ила абдиллахил амри факала аззини فأخذ حصاة من الأرض فقال زينة هذه من الورع يدخل في قلبك خير من صلاة أهل الأرض فقال زدني قال كما تحب أن يكون الله عز وجل لك غدا فكن له اليوم عبد الله العمري دقن ulu إنسان غا kişi gelip maga bir osiyat kılıp bir nasihat kılıp koyunuzcu deb surandı. Oşonda cerden kiçinekey буудайдай болған кішінекей ташты қармап көрсетті егер салмағын салмагынчалык алладан қорқу тақуачылық жүрегіңе кіріп қалшы болса деді ал мезгілде мұның пайдасы жер бетінде оқылған намаздан сен үшін пайдасы көбірек болот деді анда баяғы кіші айтты дағын айт деді мен тойбой қалдым деді ошонда айтты Устаз ал кішігі айтты сен ертең алла таала азза ва жалла сені менен болушту сүйсөң деді анда сен бүгін алла тағала менен болгун деді йемен мамлекетинин қазысы болгон ошонун үйүндө мубарак деген бир кызматчы жашы бир топко чейин ошонун жакшы кызматын такыбачылык менен атқарып жүрді. күндөрдүн бир күнүндө қазы мұбаракты шақырып сен ушунча жыл бізге қызмат қылдың саға алла разы болсын мен емі саға башқа бір жумуш дайындайын бирок ошону аткарсаң жакшы болот деп бир коктун ичинен жер көрсөтүп ошол жерге жүзүм бак кылып ошол жерди өздөштүрөсүң деп баяға сугарасын багасын деп суранды мейли деп казынын буйругун аткарып ошол коктун ичине жүзүмдөрдү экти арадан көп уақыт өтпестен жүзімдер мөмеге кірді баяғы қазы мөмө бышқан жүзімдерді барып көрейін деп зияратқа келіп қараса бүт мөмелер бышып тұрады анан айтат "Эй мұбарак сен ушул бактын ортосуна жай кылгын мен шаардын жакшы кишилерин чакырайын ушул түшүмдөн ооз тийишсин деп суранат мейли деп ошол жерге бир тапчанга Э, қамыштан жасалған табақтарға жүзімдерді салып абдуллах э, мұбарак ошол э, жүзімдерден бір тобына жұлып келіп қойды дейді қонақтар келіп баяғы жүзімнен ооз тиіп көрішсөлөр бирин да жеп болбой турган даражада ачуу кычкыл ушундай жүзүмдөр коюлган екен. анан қазы чекеге чакырып эй мубарак сен мени уят кылдың таттууларынан жақшыларынан қойсаң болбойбу дегенде мұбарак жерді қарап қазым дейді егер сіз мені жегін деп бұйырғаныңызда егер жеп көрген болғанымда мен өзім білет елем қонақтарға қандайсынан қойышты дейді ошондо қазы ушунчалык өзінің қызматшысының тақуа құдайдан қорқып бир да жүзімді жеп көрбөгөндүгүнө ушунчалык разы болып қалайық халық бүгінгі кечебіз тойға айлансын дейді үйіндегі өзінің бойға жеткен қызыны абдуллах әме, э, мубаракка эмне кылышат никелеп берет анан ошол тойдон қалған кешікті алып мубарак үйіне барып баяғы жетим жесірлерге бардық тамақтарды тарқатып жүгүрөт Баяғы қазының қызы ашқа калат Ертесіне тұрып, нике жолына да барбайт Ертесіне тұрып адал мээнет менен талап кылып кетет Кешінде бір оқат алып келет Ертесіне да көңіл бурбайт андан кейін де көңіл бурбайт анан баяғы қазының қызы мүбарактың келіншегі суранат Сіз атамдың, атам казы болсо сіз аның кызматчысы болсаңыз, түйіп берген кешіктерді таркатып жүгірсеңіз бұл эмне қылғаныңыз дейт жана мен жанымда олтурбасаңыз дейді ошондо мубарак ушундай сөздү айтат мен сен қазының кызы болсоң кандай тамак менен халал мененби күмөн мененби кандай тамак менен э, чоңойгонуңду мен билбеймин Егер кишинин денесине арам тамақ кирген болсо кырк күнгө чейин чыгып кетпейт мен ушул өзім, маңдай терим менен сени кырк күнгө чейин тамактандырайын деп ойлогонмун эгер мени үчүн бұл дүйнөлүк эле перзент керек болгондо биринчи эле күнү сени менен мамиле кылмакмын тилекке каршы эгер сиз каршы болбосоңуз кырк күн сабыр кылыңыз деп суранат ошондо казынын кызы мубарактын айткан сөзүнө ушунчалык ынанып кырк күн өтөт өзүнүн маңдай тери менен багат аллаху субханала таалам булардын кырк күндө күндөн кийинки нике кечесине бир уул эркек бала келерки жылға алла таалам буларды сүйүнтүрөт ушул баланын атын абдулла коюшат абдулла жети жашка келгенде Басыра, куфа шаарларына алып келіп, еменден он жыл окутушат Бұл он жылдын ичинде улуу аалым болуп муштахид даражасына жетип абдуллах ибн мубарак өтө таква инсан болып чыкты мына ушуның үчүн урматтуу жамаат качан адам баласы перзентті болғанға чейин перзенттин энесин перзентті болғанға чейин перзенттин атасын такыбачылык менен ушундай ыктыяр кылган болса, алла таала максаттагы балдарды бизге албетте берүүчү зат шабун наша фи ибадатиллах юзиллуху аллаху таала фи тахта зилла аршихи альяума ла зилла илля зиллу Бір жаш жігіт алла тааламдын жолунда өскөн болсо кыямат күнү бир да көлөкө жок күн найза бою мээ кайнап турган кезде аллах субханаху таалам арштын көлөкөсү да ушул жаш жигитти жана ошого кошуп жети түрдүү тайпа кишилерди алла таалам ошол жерде өзү сактайт وقال حذيفة المرعشي إياكم وهدايا الفجار فإنكم إن قبلتموها ظنوا أنكم رضيتم فعلهم бір ұлы инсан өзіңіздерге келген белектерді егер фажир бұзықы жаман адамдар алып келген болса алғаннан сақтаныңыздар дейді егер сіздер ал белекті қабыл қылған болсаңыздар алар ойлошот, алар күмән қылышат а разы болып алып жатат деп біздің қылған ішіміз тура екен деп жаман іштеріні тура көріп қалышат ошоның үшін тақуа инсандар аллаху субханаху тааламдын кылба деген нерсесин кылбай кыл деген нерсесин кылып адал менен арамды ажыратып жашаса бул дүйнөдө эки дүйнөдө бактылуу болот исхак шерази деген улуу шейх шафиидин устазы болгон өз заманында мазхабтын ичинде мазхаб деген бир китеп жазган وكان على خشونة شديدة في الفقر والإملاق وفي غاية من الورع والسلاح бұл кеше өте кедей жана өте тақуа инсан болған екен дахалал масжида яуман лиякула фихи шайан фанасия динаран күндердің бір күні мечитке кіріп бирдемке жейм деп кіріп ошол жерде өзінің динар дирхам күміш тыйын болот динар алтындан болған тыйынын унутуп коет фадакараху фит тарик фаражаа фаламма важадаху таракаху валам яхуз жолда бара жатып есіне келет көрсе өзінің динарын ошо мешітте ұнытып койду келсе баяғы динар жатат бирок қорқты алғанға. Бәлкім менден бөлөк кишинин динары түшүп калган болсо руббама вақа мин гайри вала якуну динары. балким көбүнчө башка кишиники болуп калса менин динарым болбой калса кудайга күнөөкөр болом деп таштап кеткен экен мына урматтуу жамаат аллах субхана Таала сіздер менен біздерге егер такыбачылыкты ар бирибизге насип кыла турган болсо ислам тарыхын қарап көрсөңүздөр имамы азам рахматуллах алай нуаман ибн сабит Бұл атасы сабит бір алманын айынан қанша нерселерге өзін даяр кылып ошол аялга үйленіп ақырында имамы азам рахматуллах алай бұл дүйнөгө жарыкка Бұл атасының тақуачылығынан бір ұлы оуля бұл дүниеге келді. Күндердің бір күнінде Бағдат шаарында чоң дүкөнді дүкөндүн ээси менен бир аскер башчысы дүкөндүн ичинде сүйлөшүп турат ал экөөсү дос болот бир мезгилде эшик кыя ачылып бир аксакал картайган аксакал бир баштыкта бір топ атырларды көтеріп келіп сунуштайт балдарым менден атыр сатып алып койсоңор дейт анан баяғы дүкөндүн ээси атырыңыз канчадан ата десе он дирхам деп жооп берет келиңиз мага бирөөсүнү бериңиз сунган колду сумсайтпай алып коеюн деп айтқанда ата жерге қойып баштыгыны Бір атырды берип он дирхамды алып чөнтөгүнө салып бар күчүн көтөрүп жерден үзүлгөн кезде колунан түшіп бар атыры жерге төгіліп сынып калат ошондо башын кармап баягы аксакал ушунчалык өкүнөт өкүнгөнүн көрүп дүкөнчү айтат мынча өкүндүңүз кичинекей оокатка десе мага алла таалам өмүр бою перзент берген эмес эле мына ушул бүгүн үйдө менин үйүмдө бөбөк төрөлдү алла талам мага уул перзент насип кылды бирок энесине да баласына дагы бере турган тамагым жок үйдегі анша оқатты алып барып сатып аға атыр алып аны айландырайын деген ойда келіп ұшында окуяга дуучар болдым дейді. ошондо дүкөнчү эй ата дейт ушул кичинекей баштыктагы атырыңызды сатсаңыз жаңы төрөгөн энеси менен баласыга ал оокат жетпейт го дегенде атанын ушунчалык ачуусу келип өзүнчө кайгырып эй балам деди калилун halalun bi iffetin hayrun min kathirin fihi şubhatun ve haramın dedi. Az okat bolup, içi taza bolup, adal boloturgan bolsa dedi, köp okattan, içinde kümön bolup, aram aralaşkan okattan жақшы болот жана берекелүү болот балам билгин деди ошондо баягы özünün өзүнүн башынан өткөн окуясын айтып берет вакунту тажиран ганиян сариян мен деді жаш мезгілімде сілердей болған күч қуаттуу кезімде бағдатта ең бай ең қолында бай саудагерлердің екіден бірі мен болғанмын дейді күндердің бір күнінде бар оқатты сатып бар акчаны ақшаны топтоп, баштыққа салып бара жатып чөлде бара жатып қандай болды ошол сумкасы мен ақшамды жоғалтып қойдым деді мана ошол күннен баштап наным наныма жетпейді суым суыма жетпейді қиналып келе жатқан жерім балдарым деп айтты ошондо дүкөнчүнүн жанында угуп турган аскер башчысы ата деди сиз кейибеңиз деди ата сиз капа болбоңуз деди жүрүңүз мен сизди үйгө барып тамак берип чай берейин деп атаны колтуктап үйүнө жетелеп барды аскер башчысы үйүнө алып кирип бир залга отургузуп сіз ушул жерде мені күтіп тұрыңыз деді мен азыр шығам деп бөлмеге кіріп кетті бөлмөгө кіріп аскер башчысы чаң басқан ескі сумканы көтеріп шығып алдына қойып қойды. ошондо баягы аксакал иннаху иннаху кана нукуди мына ушул болчу менин сумкам ичинде ушунча ушунча акча бар ушунча ушунча түрү бар мага тиешелүү ушунча ушунча э, документтер бар деген сөздөрдү айтып кыйкырып кубанычы койнуна батпай кетті. ошондо аскер башчысы айтты ата деди сиз айтпасаңыз дагы дүкөндө күйүгүп сыфаттап айтып жатканыңызда мен түшүнгөнмүн дейт мен аскер чек көріп жүріп ушул сумканы тапканмын бир канча жыл мурун бирок ээсин ушул күнгө чейин күтөм акыры алла таала сизди мага жолуктурду деди ошондо ата баягы сумканы ачып чаң басқан сумканы ичиндеги акчасынан сүйіншісіне жартысын алғын деді ошонда аскер башчысы ата деді өзіңізге бұйырып насып қылсын деді егер де деді мен алғым келгенде ошол заманды эле алып койгон болчумун деді. бирок мен алла тааламдын кыяматта аманатчылдарга такыба адамдарга бере турган соопторуну орундарын элестетип ал орундуктарды бұл дүниенің чүпүрөктөрүнө бұл дүниенің тыйындарына мен алмаштырбайм абыруым деді Барғының деді бәракаллаху фик уафи ауладика фи азваджика саға алла таалам берекесін берсін ата жаңы төрөгөн келіншегіңізге берекесін берсін балдарыңызға алла таалам берекесін берсін деп мына ушул әскер атаны ұзатып қойды аллах субханала тағалам жолында кімде ким егер тақуа бола тұрған болса алла екі дүниесін бактылуу кылат ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху